Egunon eh, guztioi, maiatzak kamabost ditu gaurko honetan, aste artea da, eta hau berrion albistegia duzue, eh, berrio zara irratiaren albiste mankizunan. Atzerapenarekin, baina hemen gara barka arazo teknikoak izan dituguta, baina betiko legez, e, Nafarroako, Iruñerriko eta Berriozarko albisteak aipagai izanen ditugu, baina lehenik eta behin informazio meteorologikoa, amar graduko temperatura daukagu orain eh, Berriozarren, zerua Oskar bi eta egunean zehar laino batzuk eh, agertuko diren arren, ez dute zerua estaliko, temperatura maksimoak gaurko amazazpi, gradutan eh, iragartzen dute. Eta aipatu bezala, Nafarroako kontuak aipagai izanen ditugu datozen e, minutuetan Nafarroako eskolak hiru egunez geratzeko elkar hartu dute sindikatuek. Nafarroako irakasleak grebara deitu dituzte hilaren hogeita birako, hogeita bederatzirako eta hogeita maikarako. Herrialde honetako hezkuntzan ordezkaritza duten sindikatu gehienek egin dute deialdia eta ez dute baztertzen protesta mugagabe bihurtzea. Oartarazi dute greba greba mugagabea egiteko pres direla Nafarroako gobernuak murrizketetan atzera egiten ez badu. Aste zaila izan da Nafarroako irakaskuntzako sindikatuentzat asteazken aurreko asteazkenean bilera egin zuten Nafarroako hezkuntza kontseilari Jose Iribasekin departamentu horrek aurre ikusitako murrizketak jasotzen dituen dekretuari buruz. Maitik joan egin ziren Ela Lab eta Eila sindikatuetako eta Nafarroako derrigorrezko bigarren hezkuntzako irakasleen elkar elkarteko ordezkariak, ikasleak pilatzeko eta irakasleak eskola ordu gehiago eman behar izateko neurriek piztu zuten sindikatuen aserrea. Irakaskuntzaren kalitatean eraginen dutelakoan batetik eta langileen lan baldintzak kaskartuko dituztelakoan bestetik. Aurre ikusten dute gainera DBH derrigorrezko bigarrien hezkuntzan lareunda irurogei irakasle inguru kaleratuko dituztela murrizketen ondorioz. Iribasen negoziatzeko borondateri besterik eza salatu zuten sindikatuek eh, aste azkeneko bileraren ondotik, Kontsellariak erran zuen talde gehienek egungo ikasle kopuruari eutxiko diotela urrengo ikasturtean, baina iragarpen horrek ez zuen sindikatuetako ordezkarien kezka eta ezinegona baretu. Egoera larritzat jo zuten eta argi utzi zuten murrizketei aurre eginen zietela. Irakasleak hiru greba egunetara deitzea izan da hartu duten lehenbiziko erabakia. Greba mugagabea egiteko aukera dena den mai gainean utzi dute. Argi du, e, utzi nahi izan diote hiribasi ez daudela hezkuntzan egin nahi dituen murrizketekin bat ere ados. Nafarroako derrigorrezko bigarren hezkuntzako dbh irakasleen elkarteak dimisioa emateko eskatu dio Jose Iribasi murrizketa horiek negoziatu gabe ezarri dituelako. Hilaren hogeita bikoa izanen da orain harto antolatu e, dituzten hiru greba egun hoietan e, lehenbizikoa ikasturtea hasi izenetan zirenetik bigarriena izanen da Nafarroako irakasleentzat. Iazko urriaren hogeita zazpian egin zuten aurrenekoa murrizketak egin izana eta irakasleei eskola ordu bat gehiago jarri izana salatzeko. Eta aur lapurtuen auzia ere aipagai izanen eh, dugu, izan ere eh, batzorde bat eh, sortu duten Nafarroako Parlamentuan auzi hori ikertzeko. Apirilaren hogeian iragarri bezala Atzo sortu zuten Nafarroako parlamentuan herrialdeko aur lapurtuen salaketak ikertzeko batzordea. Talde guztiek egin zuten PSNek eta Bilduk aurkeztutako eskaeraren alde eta guztiak daude batzordean. Amabostean behin elkartuko dira urriaren laurako bukatuta eduki beharko dituzte ikerketa lanak eta batzordeak ondorioen berri emanen du orduan gero ondoren gaia legebiltzarrean aztertuko dute. Javier eh, Caballero UPNkoa da batzordeko presidente eta beste ekideak ondokoak dira Eradio Ezpeleta UPNkoa Nekane Perez eta Asun Fernandez de Garaialde Nafarroa baitik Koldo Amezketa eta Victor Rubio Bildutik Maite Esporrin eta Carmen Ochoa PSNetik Enrique Martin eta Eloi Villanueva Alderdi Popularretik eta azkenik Jose Miguel Nuin eta Txema Mauleon Izquierda Ezkerriatik Nafarroako SOS Aurlapurtuak elkartea legebiltzarrian izan zen martxoan azalpenak ematen eta parlamentariei eskatu zien salaketak iker ditzala. Apirilaren eh, hogeiko saioan bilduk frankismoarekin lotu zuen afera eta ezkerrak bat egin zuen iritzi horrekin upenek kritikatu egin zuen lotura hori egin izana eta kabailerok utxalkeriatzat jo zituen bilduren hitzak. PPNek ez zuen egokitzat jo aur lapurtuen auziaren zergatiak aztertzea, baina ikusten dugun legez, behintzat guztiek bat egin duten komisioa edo bat batzordea, ikerketa batzordea eratzeko orduan. Eta larun bat honetarako herrira mugimenduak berriun bat plaza, herriko plaza baino gehiago bete nahi ditu presoen eskubideen alde. Herrira herri mugimenduak engoazen plazara ekimenaren lehen deialdia egintzuenetik bi hilabete igaro dira. Eta orduztik berriun hiri eta herrietan egitarau oparoak prestatu dira. Maiatzaren emeretzean plazak betetzeko besteak beste berriozarrien. Hala agertu zuten eh, herrirako kideek eh, eginda egin egindako aurkezpenean. Maiatzaren emeretzian, presoen eskubideen defentsan, plazak betetzeko deialdien atzean, mota guztietako elkarte eta eragileen ekarpenak daudela azpimarriatu zuten herrirako kideek, jendarte eremu zabala engaiatu baita preso politikoen eskubideen aldeko erronkan. Musika emanaldiak, bertso saioak, dantza ikuskizunak, kirol frogak, literatur saioak, erakusketak, pertsonez eginako eginiko mosaikoa, kargazki herrialdoiak eta abar luze bat izanen dira larun batean, Euskal Herriko auzo herri eta hirietan esan dugun bezala baita berriozarren ere. ere. Eta hain zuzen berriozarko albisteekin eh, hasiko gara, kiliki elkarteak antolatutako udaldian izena emateko epea, laster zabalduko da, etzi eta etzi damu izanen da izena emateko epe hori, maiatzak amazazpi eta hortzi, e, guerdiko amabietatik ordu bat aterdiak arte kulturgunean berriozarko E, kulturgunean e, udaldi hau, kanpaldi hau zuatzan eginen dute, abuztuaren amabitik emezortzira, eta lehen ezkuntzako neska mutilei zuzendua dago, lehen ezkuntzako lehen eta seigarren maila arteko aurrei e, kanpaldi hauek euskaraz eta gaztelaniaz eginen dituzte. Eta ikastaro berri baten berri eman behar dizuegu, irrati taller bat, irrati ikastaro bat, irratxaio bat egiten ikasi nahi duen orori zuzendua dago, eta hemen bertan bertxe honetan, berriozar irratian eskainiko dizuegu. Izena eman nahi baduzue, ekainaren amairura bitartean egin dezakezue, berriozar irratia abildua gemail.com elbide elektronikoan. Berri Berriozari abildua gemail edo gemail.com ikastarbaren alde teorikoa ekainaren amabostean eta amaseian eskainiko dan. Beste lehiaketa eta ekimen batzuen berri ere emanen dizuegu jaietako kartel lehiaketaren oinarriak ikusgai diraia da udal web webgunean eta e, dagoeneko hementxe dauzkagu maiatzaren amalautik beraz atzotik ekainaren e, bitartean aurkeztu alizanen dira lan guztiak eta udaleko auzo bulegoan e, aurkeztu behar dira goizeko zortzietatik e, e, erdiko ordu bietara. Egile bakoitza gehienez hiru lan aurkeztuko ditu eta kartelen estilo eta teknika libreak izanen dira. Aurkeztutako kartelik onenari saria emanen zaio baita herriko lanik onenari ere. Aurrentzako saria ere izanen da eta honakoak izanen dira e, sari guziak 600 euro sari nagusia, 300 euro berriozarko saria eta 150 euro aurren saria. Eta tradizio handiko beste lehiaketa bat, eh, argazki lehiaketa irudi bat bazterkeriatik berdintasunera, aurten amaikagarren edizioa eginen duen eh, edo izanen duen eh, lehiaketa, nahi duen orok parte har dezake, baina aurrekoan bezala parte hartzaile bakoitzak gehienez hiru argazki aurkeztual izanen ditu. Emakume eta gizonen artean bazterkeria erantzukidetza tratu honak edota berdintasuna adierazten duten egoerak islatuko dituzte argazki argazki hauek eta e, izenburua izan beharko dute zuri beltzean edo koloretan aurkeztuko dira hori bai e, neurri finko batekin hogei bidero, hogei tamar zentimetroko argazkiak aurkeztu izanen dira sobre itxi batean aurkeztuko dira bertan idatziko dira argazkiaren izenburua eta amaikagarren argazki lehiaketa e, esaldia e, gutun azalak berriozarko udaletxeko auzo bulegoan aurkeztu behar dira maiatzaren amaseitik Ekainaren hogeita bira bitartean goizeko terdietatik eguerdiko ordu bat aterdiak arte eta sari izanen dira kategoria nagusian lareun euroko lehenbiziko saria, irureun euroko bigarren saria eta eunda berrogeita mar euroko irugarrena. Oiez eh, gainera sari berezi bat emanen zaio berrio zartarrik aurkezutako argazkirik oberenari lareun euroko saria. Eta beste ikastaro bat eh, ere aipatuko dizuegu maiatzaren hogeita bat, hogeita bi eta hogeita iruan burutuko den eh, ikastaroa nola zaindu gure burua Euskaraz eginen dena eta horretan parte hartzeko deialdia egin dute e, naturaren gelan izanen da arriatxaldeko seietatik zortzi etara eta erroldatuek berriozaren erroldatuek parte hartzeko amare euro ordaindu behar dute izena emateko lekua kultura a, ah, leku lekua edo modua, obesan da, kultura abildua berriozar.es elbidera idatziz, Egin dezakezue, maiatzaren amaseira bitartean, beraz, bihar duzue azken eguna, ikastaro honetan izena emateko gogoratu kultura abildua berriozar.es. Eta egunotan abian den ekimenik garrantzitsuenetako bat berriozarko biziera eta pertsonei buruzko lehen informazio eta usnarketa jardunaldiak dira. Bada beste berriozar bat izen burupean egiten ari diren jardunaldi hauek berriozarko udalak oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitateak eta irabazi asmorik gabeko hainbat elkartek antolatu dituzte euren lana ezagutzera emateko eta baita bazterketa ego egoeran bizi diren eh, pertsonen berri eh, emateko jendarteratzeko maiatzaren 19 bitartean ikusgai izanen da kulturgunean e, elkarte guztiek antolatutako erakusketa horrez gainera 11 hitzaldi sorta antolatu dituzte maiatzaren 16an hau da bihar oinarrizko gizarte zerbitzuen man komunitateak sola saldia eskainiko du maiatzaren 22an aste artearekin elikagaien bankuak berriozarko auzokidea laguntzeko elkartea, Arantza Bifidoa eta Hidrozefalia eta Eunate elkarteek eskainiko dituzte hitzaldiak eta bukatzeko maiatzaren hogeita iruan aste azkenarekin Anfas Bidean Esklerosi anizko, Anizkoitzaren elkarteak eta Taxi Bonua elkarteen txanda iritsiko da euren eh, lana, euren eguneroko jarduna azaltzeko. Mintzaldi guztiak arriatxaldeko zazpietan izanen dira kulturguneko gela osgabetuan. Hauz izan da guztia gaurko boletinari dago kionez informazio gehiago datozen orduetan eh, berriozar irratian fmko eun puntu sortzian eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. puntu